Auscultu cae ripetu. Porzio octec quar. Dum sancta vespero, neggiadis tre forte. Crist nasco, protio, farigis ec blanca. Ciutio influas la anima gordon? Ni ciui sopiris je blanca crist nasco en niai logeioi ni giuas la varmon. Ni iras exteren cun varmai vestagioi. Movigi en neggio stimulas la corpon. Post neggia promeno aperas sereno. Iam eblas skiado en nia montaro la vintra sezono promesas successon. Hoteloi, gasteioi, acceptas la gastoin. El tuta Austrio, cae landoi naibarai. Mi shatas la neggion, dum bela vetero. La blanca peisaggio heligas la menson ni estu dankemai pro tiu donatso. Ni forton pli freshan akiras per tio. Cun venis tagmese la familianoi. Por cune mangiadi, o case de festo. La generatio de septec iaruloi invitis al tiu comuna festeno. La quardec iaruloi cun danco acceptis citiun inviton en varma etoso. La dec unu iarai genepoi tre gioiis pri tiu renconto cun siai parenzoi. Cai ili ludadis cun siai gecusoi plur voce exonis la cantoi cristnascai. La choro besonus ancorau treinadon. Sed tiu cantado tre placis al ciui. Electrae candeloi lumigas crist arbon. Char flamoi candelae ja estas dangerae mi povas enschalti la lumon vespere, por trovi la giustan animan agordon. Iam passis la festo de lumo cae pazzo, sed pazzo ne estas en Ucrainio. La russa agresso iam dauras quar jaroin. La homoi suferas pro grandai detruoi. Ni tamen esperas che baldau finigios la vana agresso por regi la landon. Detrui structuroin ne estas culturo. Necessos post tio la reconstruado mi devas regule forvisci spamajoin. Mi havas por tio apartan programon. Gi montras la veran de venan adreson. Mi tial tui scias, ciu indas el Mi devas protekti ja miain datumoin. Pro tio mi estas extreme sin garda. Gis nun mi ne falis en iun captilon. Mi iam iam spertis malizan attacon. Mi havas problemon pri mia vetero. Mi shatus promeni sub sun radiado sed nun iam de longe la suno cascigas, mal antau la nuboi, cae regas mal varmo. Li sercis et zinon, per contact annonzo. Li logis en domo cun bela giardeno, SET mancis virino por zorgi pricio cae baldau infanoi beligu la vivon. Purigi la ciambroin, ocase de festo, ja estas necesse, por nia bon farto. Si la plankon, for vishas la polvon, mal fermas fenestroin, por fresha aero sincere dirite, mi tutte ne scias, ciù io ocasos dum tiu ci nocto. Sed oni annonsis tre grandan eventon. Laudire, gi estos surpriso por ciui.